Laiškas hebrajams. Daugel kartų ir įvairiais būdais praeitie Dievas yra kalbėjęs mūsų protėviams per pranašus. O dabar dienų pabaigoje jis prabilo į mus per sūnų, kurį paskyrė visatos paveldėtojų ir per kurį sutvėrė pasaulius. Jis, Dievo šlovės atšvaitas ir jo esybės paveikslas – palaikantis savo galingų žodžių visatą, nuplovęs nuodėmės, atsisėdo didybės dešinėje aukštybėse ir tapo tiek pranašesnis už angelus, kiek prakilnesnį už juos paveldėjo vardą. Kuriamgi angelų kada nors buvo pasakyta, tu esi mano sūnus, šiandien aš tave pagimdžiau ir vėl, aš jam būsiu tėvas, o jis bus man sūnus. Toliau, įvesdamas pirmagimį į pasaulį, jis sako, te pagarbina jį visi Dievo angelai. Angelam sako, jis daro savo pasiuntinius lygius vėjams, savo tarnus kaip ugnies liežuvius. O sūnui, tavo sostas Dieve amžių amžiams ir teisingumo lasda yra tavo karališkoji lasda. Tu pamilai teisumą ir nekentėjai nedorybės, todėl patepė tave Dievas, o Dieve, džiaugsmo aliejumi gausiau negu tavo bičiulius. Ir iš pradžių tu viešpatė padėjai pamatų žemiai ir dangus tavo rankų darbas. Jie išnyks, o tu pasiliksi. Jie visi sudils lyg drabužis ir kaip apsiausta, tu juos suviniosi tartum drabužį ir jie bus pakeisti bet tu esi tas pats ir tavo metai nesibaigs. Ar kuriam iš angelų jis yra kada nors pasakęs, sėskis mano dešinėje, aš patiesiu tavo priešus tarsi pakojį po tavo kojų. Argi jie visi nėra tik tarnaujančios dvasios, išsiustos patarnauti tiems, kurie paveldės išganimą.